Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Հայաստանի հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպումը մայիսի 3-ին։ Նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է հայերակելական եկեղեցու Թեհրանի թեմի առաջնորդին։ Տեղի է ունեցել ԼՂՀ ազգային ժողովի հերթական լիագումար նիստը։ Էդվարդ Նալբանդյան այսօրվա հրամայականն է կանխալ ապրիլի սկզբին տեղի ունեցածի կրկնությունն ապագայում։ Ադրբեջանի զինված ուժերն անցել են ամուր պաշտպանության։ Կարեն Միրզոյան, Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման ուղղված յուրաքանչյուր փաստաթուղթ, որի մշակմանը ԼՂՀ-ն չի մասնակցել, կենսունակ չէ։ Այժմ շփատվա այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Մայիսի 7-ի լույս 8-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է նույնը։ Հակառակորդը շարունակել է տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներից, RPG 7 ու Han 17 տիպի նռնականետներից խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդի նախահարցակ ակտիվությունը ճնշվել է։ Մայիսի 3-ին տեղի ունեցել Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպումը։ Հանդիպմանը քննարկվել են Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանում ապրիլի 2-ից 5-ը հակառակորդի կողմից անձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է այս ցաներ օրերին քաղաքական ուժերի ցուցաբերած միասնականությունը եւ նրանց դերակատարությունը մեր ժողովրդի արժեվ ծառացած խնդիրների լուծման գործում։ Նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 5-ին ընդունել է հայ առաքելական եկեղեցու Թեհրանի թեմի առաջնորդ Սեպուհ arczepiskopos Սարգսյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, քննարկվել են պետություն եկեղեցի կապերին, Ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին եւ դրանց հետևանքներին վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ հայ առաքելական եկեղեցին մեծ ներդրում ունի հայրենիք սփյուռք կապերի ամրապնդման եւ ընդլայնման գործում ու երախտագիտություն հայտնել Սեպու arczepiskopos Սարգսյանին Արցախին մշտապես սատարելու համար։ Մայիսի 5-ին տեղի է ունեցել 6-րդ գումարման ԼՂՀ ազգային ժողովի 3-րդ նստաշրջանի հերթական լիագումար նիստը։ ԼՂՀ ազգային ժողովը ընդունել է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին, ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ pedagogan կենսաթոշակների մասին ԼՂՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին ԼՂՀ օրենքները։ Ազգային ժողովն այնուհետև քննարկել է ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի նշանակման օրակարգային հարցը։ Գախնի քվեարկության արդյունքներով 27 կողմ երկու դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը նշանակվել ազգային ժողովի падգամավորների կողմից առաջարկված տեխնացուն Ռուբեն Նորայրի Մելիքյանը։ Այնուհետև տեղի ունեցել ԼՂ մարդու իրավունքների պաշտպանի երթման արարողությունը։ Օրակարգային վերջին հարցը ԼՂ վերահսկիչ պալատի 2015 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվությունն էր, որը ներկայացրել է ԼՂ վերահսկիչ պալատի նախագահ Էրնեստ Ավանեսյանը։ Նիստի ավարտին ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը բոլորին շնորհավորել է հաղթանակի, ԼՂՀ պաշտպանության բանակի եւ Շուշիի ազատագրման տոնորվա արդիվ։ Ստեփանակերտում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խորհրդարանների արտաքին հարաբերությունների ու պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի հանձնաժողովների համատեղ նիստը։ Հանդիպումից հետո Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր արտաքին գործերի նախկին նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը հայտնել է, որ իրենք բարբերաբար նման արտագնահանդիպումներ են կազմակերպել բաց, անկաշկանդ ու անկեղծ քննարկում է եղել, որի ժամանակ քննարկել ենք Հայաստանին եւ Արցախի արտաքին քաղաքականությանն ու պաշտպանությանը վերաբերող հարցեր, ասել է Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Ադրբեջանն այս տարիներին խապել, ապա կողմնորոշել է միջազգային հանրությանը բոլոր այն կառույցներին, որտեղ ներկայացված է որպես անդամ կամ դիտորդ Այդ մասին News-ի թղթակցի հետ զրույցում ասել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Որակական փոփոխությունների առումով կարելի է փաստել, որ 20 տարի անց Ադրբեջանում չեն համակերպվել ԼՂՀ անկախության ազատության գաղափարի հետ։ Սրա հետ մեկտեղ Արցախում հայկական իրականության մեջ մի նոր սերունդ է կյանք մտել, որն իր գործողությունները ծրագրում եւ իրականացնում է հաշվի առնելով մեր անկախ լինելու իրողությունը։ Իմ խորին համոզմամբ այս մտածելակերպն է այսօր 18-20 տարեկան զինվորներին մղել հերոսության եւ նրանց անznազողության շնորհիվ է, որ հետ է մղվել Ադրբեջանի հերթական ագրեսիան։ Իսկ ապրիլյան ռազմական գործողություններից հետո, ինչպես 90-ականներին, համայն հայությունը նորից իր բոլոր ջանքերը, հույսերն ու երազանքները միավորեց Արցախի շուրջ, ասել է Աշոտ Ղուլյանը։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 Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարությունը վստահ էր, որ կկարողանա ռազմական ճանապարհով լուծել խնդիրն ամբողջ շփման գծի երկայնքով, սակայն ԼՂՀ բանակն այնպիսի հարված տվեց, որ երկար ժամանակ է պետք, որ Ադրբեջանի զինված ուժերն ուշքի գան։ Այս մասին էվոլյուցիա հաղորդմանը տված հարցազրույցում նշել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի հարձակումը նպատակ ուներ մի կողմից փորձարկել իրենց ռազմական տեխնիկան, նաև սեփական ժողովրդին ապացուցել, որ արդարացված են ծախսերը ռազմական ոլորտում արված։ Նախարարը նշել է, որ այս օրերին շփման գծում հակառակորդի կողմից կուտակումներ են իրականացվում, բայց դա գտնվում է իրենց վերահսկողության տակ բոլոր ուղություններով։ Կցանկանայի վստահեցնել բոլորին, որ անհրաժեշտության դեպքում դրանց էլ հարվածներ կհասցնենք, ուղղակի հիմա նպատակահարմար հիմար չեն գտնում դա անել։ Դրանք գտնվում են մեր զենքերի հասանելիության տակ, ընդգծել է նա ու հավելել. Մենք ունենք մինչև 120 կիլոմետր խորության վրա խոցող միջոցներ, եւ եթե պետք լինի, դիմելու ենք այդ զենքի ուժին։ Կարող ենք խոցել ռազմավարական ու ռազմական օբյեկտներ, այդ թվում օթանավակայաններ։ Հարցին թե ինչպես է ինքը տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը, ԼՂՀ Պաշտպանության բանակի հրամանատարն ասել է. «Լավ կլինի խաղաղ ճանապարհով, բայց եթե պետք լինի, նաև ռազմական ճանապարհով կլուծենք, ինչպես մի անգամ արվել է»։ Մայիսի 9 Արցախի համար երաթոն է։ Այդ օրը նախատեսվում են ավանդական բոլոր միջոցառումները, որոնք սովորաբար անց են կացվել Արցախի հանրապետությունում։ Պանորամա AM-ի e հարցազրույց թղթակցի հետ հարցազրույցում նշել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Պետք է այցելենք Ստեփանակերտի հուշահամալիր հարգանքի турք մատուցելու Արցախյան ազատամարտում, ինչպես նաև երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին նահատակված մեր բոլոր հերոսների հիշատակին։ Նախատեսվում է նաև զինվորական շքերթ, որից հետո այս Շուշի հայտնել է Բաբայանը եւ հավելել, որ հաշվի առնելով այն, որ Ադրբեջանի կողմից դրսևորած ապրիլյան ագրեսիայի ժամանակ հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ զոհված մեր զինվորների մահվանից դեռևս չի անցել 40 օր, համերգներ, հրավառություններ չեն լինելու։ Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ զինվորական շքերթի ներկա կգտնվեն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք Հայաստանից, Սփյուռքից, ինչպես նաև նախատեսվում է օտարերկրյա հյուրերի եւ լրատվամիջոցների ներկայություն։ Այսօրվա հրամայականն է կանխել ապրիլի սկզբին տեղի ունեցածի կրկնությունն ապագայում։ Այս մասին Եվրամիության Արևելան գործընկերության եւ Վիշեգրադյան քարյակի արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ իր ելույթում նշել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նա մասնավորապես նշել է. Ադրբեջանը շարունակում է զինադադարի խախտումները շփման գծի ողջ երկայնքով, կենտրոնացնելով ցաներ զինտեխնիկա եւ զորքեր, առավել ուշգնացնելով իր ռազմատենչ ռետորաբանությունը եւ իրականացնելով սադրիչ քարոշչություն միջազգային հարթակում, փորձելով հայկական կողմին մեղադրել այն ամենում, ինչ հենց ինքն է անում, այդ պիսով փորձելով հող նախապատրաստել նոր ռազմական հարձակումների համար, որոնք կարող են ունենալ անկանխատեսելի հետևանքներ ողջ տարածաշրջանի համար համար։ Այսօրվա հրամայականն է կանխել ապրիլի սկզբին տեղի ունեցածի կրկնությունն ապագայում, երաշխավորել, որ այս խնդրին ռազմական լուծում տալու վտանգավոր փորձերը արդյունավետ կերպով կսանձահարվեն։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ղեկավարման ուղված յուրաքանչյուր փաստաթուղթ, որի մշակմանը ԼՂՀ-ն չի մասնակցել, կենսունակ չէ։ Այդ մասին նշել է ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը, պատասխանելով հարցին, ինչպիսին է ԼՂՀ դիրքորոշումը մադրիդյան սկզբունքների փաստաթղթի նկատմամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը պետք է մասնակցի բանակցային process-ին որպես լիարժեք կողմ եւ իր անմիջական մասնակցությունն ունենա հակամարտության վերջնական կարգավորման փաստաթղթի մշակմանը, գաղափարների քննարկման սկզբից, կարգավորման մոտեցումներից մինչև ստորագրում եւ խաղաղ պայմանագրի իրականացում։ Այլապես յուրաքանչյուր փաստաթուղթ, որի մշակմանը ԼՂՀ-ն չի մասնակցել, կենսունակ չէ, ասել է Կարեն Միրզոյանը։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչման ուղված քայլերին, նա ասել է, որ ԼՂՀ անկախության միջազգային ճանաչում Արցախի արտաքին քաղաքականության գերակայություններից մեկն է։ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը պետք է խստորեն հետևեն հրադադարի մասին համաձայնագրին հակամարտության համապարփակ խաղաղ կարգավորում ապահովելու համար։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Սա ԱՄՆ դիրքորոշումն է որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրի։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի կարող կարգավորվել ռազմական ճանապարհով, ասել է ամերիկացի համանախագահը։ Մոսկվան հաստատում է Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև բանակցային գործընթացին աջակցելու պատրաստակամությունը։ Այս թեման օրակարգից դուրս չի գալիս։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մենք բազմիցս շեշտել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը պետք է լուծվի բանակցային ճանապարհով, ասել է նա հաստատում ենք մեր պատրաստակամությունը որպես միջազգային միջնորդ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ միասին աջակցել կողմերին այդ նպատակի իրականացման հարցում։ Այս թեման երբեք դուրս չի եկել արտգործնախարարության ու նախարարության ղեկավարության մակարդակով շփումների օրակարգից։ Այս ժամանակահատվածում դրան առաջնային ուշադրություն է հատկացվում։ Հասարակության մեջ տարածված լուրերը, թե իբր ԼՂՀ-ի կրթօջախներում պարապմունքները դադարեցվում են, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը եւ ընդգծել, որ ուսումնական հաստատությունների աշխատանքների դադարեցման մասին նախարարությունը ոչ մի պաշտոնական ցուցում, ոչ մի հաղորդագրություն չի տվել։ Չընդունվեցին կարծիքներն այն մասին, որ մայիսյան երրատոնի օրերին կարելի է ժամանակավոր ընդհատել ուսումնական պարապմունքները եւ կամ դասაპրոցեսները պլանավորված ժամանակից շուտ ավարտել։ Կարծում ենք դասապրոցեսը դադարեցնելու կարիք չկա, Արցախի կրթօջախների պարապմունքներն ավարտվելու են մայիսի 27-ին, վերջին զանգի արարողությամբ, ասել է Սլավա Սրյանը։ Մարտակերտի շրջանից ժամանակավորապես տարհանված բոլոր երեխաներն ըստ բնակության վայրերի ընդգրկված են հանրակրթական դպրոցներում։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Սրյանը։ Պատասխանելով շրջանավարների ատեստատների ստացման մասին հարցին, նախարարը նշել է, որ ոչ մի խնդիր չի լինելու։ Առայժմ ժամանակավորապես եւ դեպքերի զարգացման համահունչ կկողմնորոշվենք։ Չնայած դրան բոլոր դեպքերում ուսումնական տարին ավարտելու են եւ կարեւոր չէ թե որտեղ են սովորում։ Եթե կան շրջանավարտներ, ապա նրանք այստեղ էլ կհանձնեն քննությունները եւ կստանան իրենց ատեստատները, հավելել է Սլավա Սրյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում այս ուսումնական տարվա 1375 շրջանավարտներից միասնական քննություններին հայտագարվել է 888 դիմորդ, որը կազմում է շրջանավարտների ընդհանուր թվի 65%-ը։ ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Խարամյանը տեղեկացրել է, որ ըստ առարկաների ամենաշատ դիմորդներ հայտագրվել են հայոց լեզու եւ հայ գրականություն առարկայից 577 հոգի, իսկ ամենակիչ թվով հայտագրումներ եղել են ընդհանուր պատմություն առարկայից 16 եւ ֆրանսերենից 1 դիմորդ։ Հայտնի են նաեւ միասնական քննությունների անցկացման ժամանակացույցն ու քննական կենտրոնները։ Նրա խոսքով միասնական քննությունները մեկնարկելու են հունիսի 3-ին եւ ավարտվելու են հունիսի 24-ին։ Ռուսաստանի Դաշնության Ամուրսկի մարզի հայկական համայնքից եւ Կրասնոդար քաղաքում բնակվող արմատներով ճարտար քաղաքից բարերար Համլետ Համբարձումյանի ընտանիքի կողմից ԼՂՀ պաշտպանության բանակին է նվիրաբերվել ՈՒԱԶՄԱԿ-նիշի 3 շտապ օգնության եւ 2 մարտատար, 2 Նիվա եւ Գազել մագնիշի 1 շտապ օգնության մեքենա։ ԼՂՀ վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը ընդունելով Ռուսաստանաբնակայինի պատվիրակությանը Արցախի ողջ ժողովրդի կառավարության եւ Իրանունից շնորհակալություն է հայտնել նրանց այս դժվարին օրերին հայրենակիցների հետ լինելու եւ նյութական ու բարոյական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Ամուրսկի մարզի հայերի միության ղեկավար Արթուր Ղազարյանն ասել է, որ հայկական համայնքը հայրենիքի կողքին է եւ պատրաստ է հետագայում եւս իր ներդրումն ունենալ Արցախի շենացման ու զարգացման գործին։ Նա նշել է, որ 200-ից ավել կամավորականներ ցանկություն են հայտնել գալ Արցախ ու համալրել հայրենիքի պաշտպանների շարքերը։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 Հաշվի առնելով այդ տվյալները խորապես չհիմնավորված են երևում Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Պոլադ Բյուլբուլօղլիի այն հայտարարությունը, թե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 Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 13, ցերեկը 20-ից 24 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագրի ամփոփ թողարկումն ավարտվեց